вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці зусім нядаўна нобелеўскі інстытут назваў донкіхота найлепшай кнігай чалавецтва паўнавартаснага беларускага перакладу гэтага шэдэўра не існуе дагэтуль выбіраючы сусветныя клясыкі найважнейшае акурат сервантаса ў раман наша культура абмінала прычына гэтага можа быць у выпадковым збегу абставінаў а можа у нейкім ментальным супраціве беларушчыны у сённяшнім выпуску вострая брама я паспрабую прасвятліць гэтую сітуацыю а таксама высветліць лёс беларускага перакладу прыгода ў гішпанскага рыцара у перад тым як назваць донкіхота найлепшай кнігай усіх часоў і народаў нобелеўскі інстытут што месціцца ў нарвежскай сталіцы апытаў 100 найбольш вядомых і прызнаных у свеце літаратараў сярод рэспандэнтаў былі мілан кундера сальман руждзі джон ірвинг карлас фуэнтас назва намінацыі гучала так найлепшы мастацкі твор у гісторыі У выніковым спісе апроч сервантыса на першым месцы знайшліся творы флабера толстстоя томаса мана кафкі маркіса вірджыніі вульф знайшлося месца і для гамера з шекспірам беларускага чалавека можа цешыць тое што паводле колькасці найлепшых раманаў лідарам стаў наш зямляк дастаеўскі Галоўнае тлумачэнне перамогі сервантыса гучыць так. Менавіта Донкіхот стаў першым такога кшталту раманам, з якога бяруць пачатак усе наступныя, што патрапілі ў спіс. Мексіканец Фуэнта скажа пра першы вялікі раман у сусветнай гісторыі. Гэта, безумоўна, слушная, але і чыста аб'ектывісцкая ацэнка. Вобраз высакароднага ці проста добрага вар'ята стаў асабліва прыцягальным у мінулым стагоддзі, і сёння перажывае пік свае славы. Папулярная навука з радасцю паведамляе нам, што ўсе мы крыху таго і што вар'яты не хворыя, а іншыя. А Галівуд раз-пораз выпускае на экраны то чалавека дажджу, то Форэста Гампа. Прычым творчы запас гэтага персанажа і самой тэмы уяўляецца невычэрпным дастаткова толькі засяродзіцца на словах я звар'я цела або я зусім згубіў галаву якія мы чуем і прамаўляем ледзь не штодня і крыху пафантазіраваць што можа быць лепшым сведчаннем жывасці розуму чым рызыкоўныя фантазіі вось чаму няма ў гісторыі лепшая кнігі чым дон кіхот у А між тым пісаўся Дон Кіхот вельмі даўно, на пачатку 17 стагоддзя. Пародыя на папулярныя тады рыцарскія раманы, а менавіта такі жанр Дон Кіхота, была настолькі не ў сваім часе, што быццам сама вымалявалася з-пад бязвольнага пера аўтара напалоханы такім свавольствам сервантес зараз жа па сканчэнні донкіхота сядае і піша правільны рыцарскі роман які натуральна кануў у гісторыі разам з цэлымі эверэстамі падобнай літаратуры а крывое дзіцятка выжыла і здаецца яшчэ толькі убіраецца ў сілу у аднак што гэта быў за час. У 1606 у магілёве ўздымаецца бунт жыхароў супраць злоўжывання ў магістрату. Гарадскую ўладу скідаюць, а на яе месца абіраюць новую, росквіт самакіравання, не тое, што цяпер у 1608 памірае Кастанцін Астроскі, адзін з найбуйнейшых магнатаў, не той, што перамог у славутай бітве падворшай, а ягоны нашчадак, заснавальнік астроскай друкарні. Надта багаты быў чалавек. Яму належала ажно 25 гарадоў гэты астроскі любіў кнігі і падтрымліваў школьніцтва. Няма сумневу, што ён чытаў сервантэсаў бестселлер, бо тады еўрапейскія навінкі даходзілі да нашых краёў адразу. Не тое, што цяпер. У 1611 смаленск захапілі расейцы. Усходняя крэпасць вялікае княства апынулася ў чужых руках і далей на працягу 17 стагоддзя гэты крывіцкі горад будзе некалькі разоў пераходзіць з рук у руки пакуль не адыдзе да рассеі назаўсёды а тады гэта быў горад зусім беларускі цэнтр княства са смаленскага рыцарства выходзілі пісьменнікі і асветнікі і смаленск зусім не быў правінцыяй не тое што цяпер у Словам, часы былі супярэчлівыя і для многіх людзей у тагачаснай беларусі не складала праблемы знаёмства з донкіхотам. Прычым не толькі таму, што часта не было моўнага бар'еру, але і таму, што рэаліі раману тыповыя для тагачаснай Еўропы. Кожны збяднелы шляхціц мог пазнаць у гішпанскім ідальгу сябе, а ў санчупанцу свайго збраяносца пагоня, узброены рыцар на кані, які спрэс патрапляў на вочы і ў жыцці і на дзяржаўным ды гарадскіх гербах. Вобраз беларускага збяднелага шляхціца, які высакародна арэ сваё поле, з мячом на баку маляўніча выпісаў Уладзімир Караткевіч у рамане Христос прызямліўся ў гародні. Гэта тыповыя персанажы тагачаснай Еўропы. ўсё гэта сведчыць, што глядзець на Дон Кіхота як ментальна чужога для беларусаў не выпадае. Тым больш, што сам вобраз іспанскага рыцара багата слядоў пакінуў і ў беларускай літаратуры, перадусім у паэзіі. І сёння ён нармальна пачуваецца, скажам, у апазіцыйных прыпеўках, як у гэтым вось ананімным вершы пра Санчу Пансу з кнігі ідыёт самы настаяшчы. Дон Кіхота збрэнуся з храбры, Ты сціскаеш свой народ за жабры, чуеш голас дона ты прарочы і глядзіш аддана яму ў вочы, Не сумуеш ты аб тым, што кіну, жонку ў хаце ў хляве скаціну, ды затое ў руках улада, гэта калі усеўся на ўсіх задам. Гэта п'янкі бабы і парады, гэта троны балі амбасады, гэта мальбары кляндайкі эльдарады гэта аксельбанты палеты вершы што прысвечваюць паэты гэта права стомы ад жыцця гэта дзверы ў вечнасць знебыцця за такую суперблагадаць можна і на галовы папляваць хай буяе радаводам тваё дрэва губернатар вострава барнео. расійскі біограф сервантеса иван тургенняў у сваім публічным выступе ў 1860 годзе звярнуў увагу на тое што першае выданне трагедыі шекспіра гамлет і першая частка донкихота з'явіліся ў адзін той самы год у 1604 -м. Тургенев называе такое супадзенне сімвалічным, бо на ягоную думку гэта два супрацьлеглыя вобразы: самаахвярны альтруіст, Дон Кіхот і эгаіст Гамлет, які жыве толькі для самога сябе. Украінскі біограф Сервантеса Іван Франко заўважае, што памёр пісьменніку ў 1616 годзе ў той самы дзень, калі ў Англіі памёр вялікі драматычны паэт Уільям Шекспір гамлет па-беларуску перакладаўся не раз але ў найноўшым рэйтынгу галоўных кніг чалавецтва перамог не ён а дон кіхот Праўда, рэйтынгі рэч не самая стойкая. яшчэ праз сто гадоў найлепшай кнігай можа стаць іншая. Эпоха, ў якой мы жывем моцна ўплывае на наш выбар. Некія пачуцці сцішваюцца, а нейкія робяцца вострымі як лязо. Іван Франко, які ў 1913 годзе апублікаваў свой вершаваны пераклад Дон Кіхота на украінскую, пісаў пра Сервантеса Мігуэль, а ў душках Міхайла. У назве ён пазначыў героя не як ідальга, а як шляхціца. Менавіта так мусіць быць і па-беларуску. А ў гішпанскім перакладзе наш шляхціц завальня няхай называецца ідальгам. Вось што пісаў Франко. Гэтая аповесць мела нечуваны датуль поспех. Першае выданне разышлося на працягу чатырох тыдняў, а яшчэ ў той самы год выйшлі чатыры выданні. У тым самым годзе пачалі таксама з'яўляцца і пераклады на іншыя мовы, асабліва ў Францыі. Пра ягоную папулярнасць можа сведчыць хоць бы тое, што ў Гішпаніі гэтую кнігу выдавалі больш за чатыры сотні разоў, што яна перакладалася на ангельскую мову 200 разоў, на французскую 168 разоў, на італьянскую 96, на португальскую 80, на нямецкую 70, на шведскую 13, на польскую 8, дацкую 6, расійскую два разы, і на лаціну адзін раз. Поўнага украінскага перакладу Дон Кіхота дагэтуль яшчэ не маем, ды і відаць, не хутка дачакаемся. Сёння на імя Дон Кіхот, напісанае з беларускім і адгукаецца ў інтэрнэце мноства якраз украінскіх сайтаў, пераклады і крытыка. А да беларускай сітуацыі пасуе менавіта тая стогадовая даўніны характарыстыка Івана Франка не маем, а поўнага перакладу дачакаемся ці хутка. У 1940-м з'явіўся першы пераклад на беларускую, але не з арыгіналу, а з расійскай. Дык ці дачакаемся мы паўнавартаснага выдання. Пра гэта я спытаўся ў перакладчыка лявона баршчэўскага, які бадай найлепей ведае, што з праграмных твораў замежнай літаратуры выходзіла або рыхтуецца па-беларуску. Ці праходзяць у вас Дон Кіхотам? Ну? Канешне. На якой мове? Сітуацыя складаная, Таму што тэкстаў па-беларуску ў нас там ці два толькі ёсць. У перакладзе Мехася Пазнякова. Але я ведаю, што яку плапатка зрабіў такі нармальны пераклад. Ну, праблема ў тым, каб яго выдаць. А ў энцыклапедыі сказана, што выйшлі ў сороквым годзе. Ну так, это, вероятно, с российской. Да. Я бираю связаться с лопатком, потому что я вам за этим занимался, причем по моей просьбе, с початка 90-х годов. Я его задачу для наших школ, сделал добрый школьный переклад выкладчик испанской мовы. А в 99-м году вышел Познякова переклад с российской мовы. беларускага донкіхота перакладзенага з расійскай мовы цяжка назваць і беларускім і донкіхотам расійскія перакладчыкі ў такіх выпадках карыстаюцца архаічным высокім штылем каб перадаць іх гістарычны дух твора і экзатычную для расійскай мінуўшчыны сярэднявечную еўропу. Што да нашай мовы, дык у ёй такога высокага штылю няма і сярэднявечныя беларускія рэалі калі наша краіна была ў складзе вялікае княства літоўскага нічым асабліва не адрозніваліся ад заходнееўрапейскіх тая самая шляхта рыцары ды збраяносцы замкі і палацы каралі каралевы у рассіі нічога такога не было абсалютызм цара баярыня морозова і раніца стралецкая кары Таму пераклад з расійскай аўтаматычна праводзіць паміж кнігай сервантыса і беларускім чытачом лінію адчужэння. Некалі праблемы з якасным перакладам былі і ў рассеі. Да прыкладу у 1860 годзе, калі Іван Тургенеў у публічнай лекцыі казаў: « На жаль, мы расейцы не маем добрага перакладу Дон Кіхота большая частка з нас захавала пра яго даволі няпэўныя ўспаміны. Пад словам Донкіхот мы часта маем на ўвазе проста блазна. Слова донкіхотства у нас раўназначнае са словам недарэчнасць. Між тым, як у донкіхотстве нам трэба было бы прызнаць высокі пачатак самаахвярнасці, толькі схоплены з камічнага боку добры пераклад донкіхота быў бы сапраўднай заслугай перад публікай і всеагульная ўдзячнасць чакае таго пісьменніка які перадасць нам гэты адзінкавы твор ва ўсёй ягонай красе напэўна і ў гэтым выпадку беларуская сітуацыя адрозніваецца ад расейскай прынамсі той першы хто зробіць якасны наўпроставы пераклад донкіхота наўрад ці стане ў нас такім вось нацыянальным героем добра ўжо што такі перакладчык у нас ёсць гэта як у лапатка які жыве ў фінляндыі каб высветліць у якім стане беларускі пераклад раману сервантеса я затэлефанаваў у гельсінкі я зрабіў некалькі раздзелаў яны частка іх надрукаваная у хрэстаматы сусветнай літаратуры ліцейска яшчэ некалькі раздзелаў у мяне тут перакладзена Не ўсё, але перакладзена. Справа ў тым, што я хачу, я хачу зрабіць не поўную версію, а такую ну не такое уже як ведаю что класікі на 20 сторонках а такую сярэднюю версію у прыватнасці для облегчанага чытання того что будем казаць так чытаць яго <laughs> вельмі цяжка по-іспанску яшчэ так тут цікавасць ёсць да мовы і гэтак далей а так калі б чытаць я яго ў дзяцінстве чытаў я вельмі здзіўляўся чаго это так для яго накінуліся то я тут выбіраю такія раздзелы якія найболей ці маральныя ці знакамітыя напрыклад я ў хрысаматую зрабіў пра гэта пра ветракі як он змагаўся таго што ўсе ведаюць змагацца з ветракамі а хто такі хто такі не ведаюць карацей я паціху тут калупаю так ну я думаю што недзе праз годзік я яго закончу Якуп лапатка кажа тое, што скажа кожны, хто чытаў Дон Кіхота ў неадаптаванай версіі. Чытаць яго цяжка. Гэта бадай класычны прыклад, як усеагульнае прызнанне набывае змест твора, форма якога хутчэй для спецыялістаў. Чаму ж такая цяжкая для чытання кніга стала найлепшай кнігай чалавецтва. Мой асабісты адказ такі. Донкі ход першы паводле пераспеваў. У розных культурах на працягу ўсёй гісторыі за гэты вобраз браліся пісьменнікі, як за толькі абазначаны матыў. Гэтак увесь свет пісаў і працягвае пісаць свой агромністы гіпертэкст які часам надта далёкі ад перша крыніцы і якому няма канца. Для літаратуры факту і проста для будзённай свядомасці Донкі ход гэта устойлівы сімбаль і рацыянальнага дабра расійскі пісьменнік эмігрант уладзімир набокаў згадваў як у часе сваіх гарвардскіх лекцыяў ён у мемарыяльнай зале на вачок шаста студэнтаў раздзёр дон кихота на кавалкі назваўшы яго злобнай топорнай старой кнігай набокова раздражняла будова роману устаўныя навелы бессюжэтны сюжэт асабліва абурала яго чамусьці тое што ёсць мноства людзей якія не чыталі сервантеса але гатовыя ва ўсіх дэталях распавесці пра перыпетыі ягонага раману і яшчэ спецыфічная гішпанская жорсткасць якой на думку набокова напоўненая кніга бязлітасная жорсткасць што карае старога які гуляецца бо стаў падобны да дзіцёнка кніга пісалася ў тыя часы калі скарлікаў і вар'ятаў пасміхаліся калі тых хто думае інакш спальвалі на пляцы пад усягульныя воплескі калі меласэрнасць і дабро нібы выпарыліся набокаў лічыў што сучаснікі сервантеса смяяліся менавіта з жорсткасці ў ягонай кнізе аднак у свеце хутка знайшоўся іншы спосаб прачытання кніга дала штуршок сучаснаму равану па ўсёй еўропе Хілдынг, смолят, Гоголь, Дастаеўскі, Дадэ, Флабер выдрапалі з гішпаніі гэтую гісторыю і ўжылі яе дзеля сваіх уласных мэтаў. Герой, які выйшаў з-пад пяра стваральніка блазнам, з цягам часу ператварыўся ў святога. Сваё арыгінальнае прачытанне сервантеса ў дзённіках франца кафкі. Тут метафора. 22 кастрычніка 1917 году. 5 гадзінаў раніцы. Адзін з найважнейшых подзвігаў Дон Кіхота, яшчэ больш настойлівы, чым змаганне з ветраком, гэта самагубства. Мёртвы Дон Кіхот хоча забіць мёртвага Дон Кіхота, але для гэтага яму патрэбны хоць адзін жывы кавалачак, які ён і вышуквае мячом, настолькі ж бесперапынна, наколькі і безнадзейна. У гэтым занятку барукаюцца абодва мерцвякі неразрыўным клубком праз усе стагоддзі. Пасля кафкі мне згадаўся прынцып апошняга абзацу. Гэта калі пачынаеш чытаць кнігу з канца і паводле той выбуховай энергетыкі, што збіраецца на дне твора, разумееш, што варта прачытаць яго ўвесь. Натуральна кафка не меў на ўвазе тую смерць Донкіхота, што апісваецца ў рамане Сервантеса. І ўсё ж захацелася перачытаць не той раздзел пра змаганне з ветраком, а той апошні, дзе гішпанскі рыцар піша перад скананнем свой запавет. Розум мой праясніўся Цяпер ён ужо вольны ад густога змроку невуцтва, у які яго абрынула злашчаснае няспыннае чытанне мярзотных рыцарскіх раманаў. Цяпер я бачу ўсю іхную глупоту і хлуслівасць, і адзінае, што мяне засмучае, гэта што ацверазенне настала занадта позна, і ў мяне ўжо няма часу выправіць памылку і ўзяцца за чытання іншых кніг, якія ёсць светачамі для душы. Мне хацелася б памерці так, каб людзі пераканаліся, што жыў я недарэмна і каб за мною не засталося мянушкі вар'ята. Няхай я гэткі і быў, аднак жа смерцю сваёй хачу даказаць адваротнае. праз два гады у 2004 увесь свет будзе адзначаць 400 угодкі Дон Кіхота, найлепшай кнігі ўсіх часоў і народаў. Кнігі пра ірацыянальную дабрыню і высакароднае вар'яцтва. Магчыма, да таго часу пабачыць свет і паўнавартасны беларускі пераклад гэтага твору. Далейшы ягоны лёс губляецца ў смузе будучыні бо ніхто не адкажа на пытанне, што нас чакае там. Хіба што Дастаеўскі, які, відаць, прадбачыў сённяшні поспех і меркаваў, што, цытую, Дон Кіхот Сервантеса здолее паслужыць чалавецтву апраўданнем на страшным судзе. Музыка